Laiškas Efeziečiams. Paulius Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, šventiesiems gyvenantiems Efeze ir ištikimiesiems Kristuje Jėzuje. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Garbė Dievui mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui kuris palaimino mus Kristuje, visokiojopą dvasinę palaimą danguje, mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Iš meilės palankios savo valios nutarimu, jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais, savo malonės kilnumo šloviai jei jis apipylė mus dėl mylimojo, kuriame turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmių atleidimą jo malonės gausa. Jis dosniai apdovanojo mus savo malonę, su įvairiopa išmintimi ir sumanumu, paskelbdamas mums savo valios slėpinį, kaip jis panorėjo iš anksto nutarti jame, amžių pilnatvėje atėjus, visa, kas yra danguje ir žemėje, iš naujo suvienyti Kristuje kaip galvoje. Jame esame tapę paveldėtojais, iš anksto paskirti sutvarkymų to, kuris visą veikia pagal savo valios nutarimą, kad būtume jo didybės šloviai. Mes, kurie nuo seno turėjome viltį Kristuje. Jame ir jūs, išgirdę tiesos žodį, savo išgelbėjimo evangeliją, ir įtikėję juo, esate paženklinti pažadėtoje šventąją dvasia, kuri yra mūsų paveldėjimo laidas, kol bus atpirkta jo nuosavybė, jo didybės šloviai. Todėl ir aš išgirdęs apie jūsų tikėjimą viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, nesiliauju dėkojas už jūs, minėdamas jų savo maldose įdant mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbės tėvas, suteiktų jums išminties ir apriškimo dvasę, ir jūs galėtumėte jį pažinti. Įdant apšviestų jūsų širdies akis, ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas, ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems veikiant jo neribotai jėgai. Jei jis prižadino Kristų iš numirusių ir pasodino danguose savo dešinėje, aukščiau už visas kunigaikštystes, valdžias, galybės, viešpatystes ir už kiekvieną vardą tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame. Ir visą jam palenkė po kojų, o jį patį pastatė viršum visko – kad būtų galva bažnyčios, kuri yra jo kūnas. Pilnatvė to, kuris visą visur pripildo.